Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz izkutukoa nere baitan pizten diren bazter miresgarriak izkutatzen ikusten. Gure basterak, naturari eskaini emanaldi bat. Egunon eh, deneri, ongi etorri gure bazterrak emankizun nuntan eta ongi etorri ahetzerat. Egun eh, ere gure solaskide izanen dugu Pierre Urkia, eta ere gure gitari, bide horietan Pierre Zabalo eta aipagai biztan da. Ahetzeko bizia, jonten aldian, eh, horretarazten balin badugu, hor, mintzatu ginen eh, panpili trekurekin, eh, ahetzen eh, aipatuaren semea, eta ere erriko kontsilari egontzena, egon ginen hiri hartia ostatuan Mari eta ere, ginen iriaren itzulia doi bat, horko harrobi espaldikoetaz mintzatu, eta Pierre Urkiarekin, bisolas, ituen, umore honez, betea den gizona, seorki ez da baterik altegarri egungo egunetan, eta arekin, preseski, segituko dugu egun. atzeko bizian, bada kondatzekorik eh, herri tipi bat ikusi dugu, eh, hor kostaldekoa, lapordi kostaldekoa, lauihun bat biztan le oita amarrortaren buruan bimilarekin eh, da egongo egunean, eta horrek aldaketa initz ekartzen ditu, eta lehengo biziaren aipamenek balio lukete, seguraz ere, beren saria. biografia gina zure sekretuen uh, bila. Eh, Sekretu bat? Haratzeko, haitzeko <laughs> ah. bizia pixka bat, eh? eh hori hori errandot, Pierre Zabalok, eh? Ah. Ba, Zosa egi... haini zer badakizula. E, egi errandot, eta zaitu, ez dira ba, ah, horren errandot ziak sinu txibia. Eh? Ez gira juge erreten da bezala. <laughs> Oh, eginen, uh, bon, haitze nola presentatzeuzu kanpoko lagunari edo? Zer ze da ahetze, hiritipi bat, hiri bat, eginen, ez da ez hiri, ez baxerri, ez eh, adibidez izten. Ahetzek, ahetzek, uh, lehenoko denbora, jatotele lehenoko denbora, uh, eh, jandezagun, uh, dela edela, bila behatzion eta berroita marretik unat, kambia bat, ikara Ikaragarria. ikara behar da, kambia mendu ezagutu, ontsa goguan hartzeko zoin handia izan den kanbiamendu gura. Hora, nola den, mila behatzen eta berroita marianik amabi urte denbora hartan, ez zinuen, ibiltzeko manerik bizikleta bertzeik, errigian zertzen bizpairu automobil, karrosa, karrosa gartan eta haetze osoki osoki laboraria zen. Egan nahi dut, egan nahi dut haetzen, zertzen haetzen, dena etxalde, etxalde koskor, handienare, guaiko giroan, handienare, ontasun koskor bat, nire bakizu, a, a dozenat behiekin, ontasun handia erraten zen orduan, haize, baizien bizpairu behiekin, gero kampuan, kampuan, haitzen zienak, eh, kanpoan eh, lanik etzen, eh, egan behar da den bezala, bazina zurgin bat ero bila, argin bat, tore, nire nere jenekia, nik bezala urkia zuen adeitura, Gero, gero, hori... Eh, Magatu etxeetan xerri ahazten zen, zela zen, eta... Ah, ba, ba, etxe guzitan xerri bat. Oilo eta beste... Bai, bai, xerri bat, zelaik, eh, biare, ba, frangotan, biare frangotan, nun, to xerri ipatzen maitu bazen historio bat <laughs> irrimiagia. Ah, Politzen dira beti xerri historio. bazen haetzen nahiago dut eta deitura ez aipatu. Bakearen amorea egatik. Ah, ba, gizon bat. Misterioa zen arrozoinketariak. Ta gero, zituz nortzen gizon ura. Misterioa zen ar arrozenketaria eta kitzikatzailea. Eta denbora hartako gende bat entzat, denbora hartako jende bat entzat, eh, etzuen, neundike, ere muik etxe inguruan, eldu bai zen, gizonua bizi zen, kampuan lana inez. Eta horrezki, eh, atatzen zen, horrezki. Salbu, etzuen ez xerrik, ez etzuen fitxik. Eta gizonura, ofizio frango baizuen, zuen, argin, zurgine, pixkat, eta deitzen zuten, denetan, denetan deitzen zuten, eta gizan, eta seku, deitzen zuten, guziz xerri hiltzeko. Eta sekulako xerri aldia, akizan, arrasa trebitu gara izen, sekulako xerri aldia hiltzen zuen, eta bazen bertze bat, demoraz, goen hauzuan egonan, nik ez dut ezautu, goen hauzuan egon den demoran, salbu nere bugasuek aitatzen zuten, eta erraten gizon erraten zuten Leon Domintxenekoa, zen, eta Domintxenean izan bizi, eta gizon guare arras, arrasengetaria, eta gua laboraria, eta laborantzaz bizi zena, salbu arek ere, zenbait xerri hiltzen zituen, ba, hauzuan la, laguneri, eta behin batez, Leon famatu eta bertzia izendatu ez duten da, ostatuan, haetzeko mola zen ostatuan, elgarren kitzikan haitzia, eta denen biztan iten dio, hain <laughs> isiari hiltzen zuen, lurri gabe zen gizonarek, Eta, Leon, nik aurten hiltiat, zagizoma, berra, berri zerri. Ta hik zomat hiltu, kaixe, bertzer puskaguti joil baizita. Nik zomat, bia etxian, eta hik... <laughs> eta kitzikan eta arrozoinka aitzeko. Gizonak horiek? Gizonak, ba, ba, ba, gizonak, gizonak, ja, ba, ba. Ja. Ah, mesat, goiz eta kasik nizan <laughs> hausia den luzera gutzatzen Itzi, presat. <laughs> nun, nun. Demora hartan, demora hartan bazen, Atez bat, eniz estimatu dutena, zenta aregnau nau pixkat eskoara iskriatzen ikasi, latu erraten zioten eta izenak erraten zion bezala, albimalezko gizan handi bat zen, eta genien artekoa zen. Arras artekoa, genie kilakoa, eta bazen, zen, haetzen, erran dutena, familia bakar batzu, batio, masko erraten ziotena, Michel Masko, guen hauzua, leheno, auzotasuna nola zen, ez zen bidei ba, ba, ba, ba landaz, kasi kilometra etxeateko. Baina, ekzien, etxeuntako, gutzeketaria, bakizu, nola zen, oidura, eskara. Hmm. Eta, <laughs> misterioa zen gabe agazanketaria. Dalitake ba, diburu txiki bat diteko, haren historio ez. Eta delako latu apesaura erriko sekretarioa baizen, gantzen, masko ura, papel bat, behar ez. eskuale. zeat, erriko etxeat, eta atxe bat edo jan ortora, eta jan ortora ke kitzik atzegia iten jo, to, masko, zertan zain masko, etzai honi hori hila, iten jo hapeza, eta serioski, ez jan ortora. Enaiz honi hila, eta nik uste istan patez ezinen, eta zendako hori, zera baizan ustaitza alde oztakoa, eh, guk zertako, arek zendako hori. Eta, <laughs> marxko, zendako, erresta konprelitzia, jan ortora. Gueginkoak, bera baino gehiokoik ez du nahi, eta ni eta ikizaki. <laughs> oh, oh, oh eta dena hola zen Modestia guti haitzen, ze da. <laughs> eta hortako naiz, eta ahantzatu gamzuiken erratet, nahi bauzu giro hori, giro hori mundu azerinez, akizu, oraiko modu ber, eh, berritan, ebe, galdu da, arras galdu da, ne arras galdu, egun daño, izan ez baliz baino gehiago. Hoi bitxikeria. Eh? Erazo, denbora hortaz mintzatzeko. Eh, ikusi dugu, latxa bat hemen eh, xutik beritzen handi, ez? Ah, ba. eh, Lavoar delako bat, latxa arri ah, bat. Ah. Horre emazteak uh, biltzen ziren txeura ere eta uh, kitzika tzailerik baziteken, ere? hemen, guen etxian bazen zera latxarria, bazen. Ba. izena ikusi duzen honbe latxarria? Ez, ez, ez, erriko latxarri guan, hau zain ondo mitu. Ah, ba, ba, ango, ba, guen etxetik hori urrun baita hango historioak nik ez ditut ez Goetzen, eh, dute hori eh, radio laboa. Ah, bon, ah, ba, to, izan da, Ah, bala. Zanta hemen ere, gizonak kritikatzen zituzketen, ere, pixka bat eta ah, ba, Zer hori, eh, giro hori, egia itortu behar eta nik ez dut ezagutu zen eta ba, baginuen egu keme etxean beruntan to, ba, ikusi behitu zuzuko oian zer hori. Ah eta urziriparen astapenian, bazen, urrikio doa, jo, dena lanabaiti baiti, desleitzat utzi dugu, me ikusi behar zen, sekulako zer eder bat, akizu, ahri lauzezina, gero bi, ah, zera, bi latsa ahri, eta haren aintzinean, haren aintzinean, bazinen uru garbi, afen garbi, erresalbua, mm. eta pegaraz hartik, aldik hartzen zen ura, bon, gero errentzaitut, eh? Edateko ura. Eh? Edateko ura, baina errentzaitut, eh? Garbi, jandot ura garbi, baina behar da jakin, etxe untan, urartaik edanez, eh? Uai, denek gauz hori kompreni lezakete, nio orduan ez, eta sukar ustela lafier tifoid, Uda, eta etxeko guziak eritu zien, eta amortzeun bahne bi alabak hil, mutikoek nolazpeka zerintzuten, eta, eta garraiatu, eta bertzen mutikoa semenari uan zelako, ua etzen izan, baina, hola, mila sortzeun eta, hola, magian eta ilobian agerieken izena nahi, eta, gero, hola zen gertatu, bineska eta ibatio, zen batio zaharrena, eta hua, eta sortzi urtetan Andre Gaia hua zen beharra, eta gero, adinez, nire aitatxi zena zen, adinez, txei onlokoa. Aipatu zu iturria, eta horren pekaldean den oiana handi hori, Harrobiatzen. Ba, zera. Hori misterioa da, zendako zen harrobiak hemen eta bi izpairu lekuta. Ba, me, me, guen, horra, zerta. Merla zirboak, horra. Oian, oian bat bat ginoen, ba, nik dut hori eta erretretan sartuta argitaratu. Zetako dena zilotak onkor, eta guk izaki oian frango eta suko eurra behar ginoena, leku erresotan iten ginuen nahikoa gure ara gangabe, gero handi gauzatzen, baina ateatzeko dugu. Eta arrasontasuna etxetik urbil baizan, erretretan sartu naizelaik, izbituan hartu nuen, behar nola oian hori garbitu, zen eta bazino sasi eta, nola jentzitzu, sasi eta eurtsa hainik, baina niok ez baizuen eurrik iten, gaitzezko aitze batzu Orduan, getariat etorriktako eta eh, frantses bat, zene emarneko, ja, denboraz laboraria zena, eta egun pixka galdatzen nintuen, eh? eta egun batez egan nion, errazu eta bien arte, hau behar dugu garbitu, nik segaz eta iotzaz garbi-garbi hemen txektu, eta zuk ituzu hemen, salbu ondo errenak utziz, eta hola garbitu du, eta dena zilota konkor, zilota konkor, eta aita zenari galdatu nio, zer diez eroie. Ba, hoi, lehenoko merla zilua, eta merla zilua, indut nire gixako inkesta, zien, Frantzia barne hortan, badie, ba, lekutka gauza bera, de marnier a ciel ouvert. Egan egita, arri bat, arri kalitate bat, lapizki edo zera, atatzen zen, eta hua kiso labetan erretzen zuten, eta kiso labia bazen horberian, etxe untako, eta ontasunian zena. Kustos? Gizu aiteko, Eba, eba, eba, modu berian, arriura, erretzen zuten, kisua bezala, e, eta gero, onkailutzat zeriten. Orduan mistan hori dena besoz eta tresnez iten zuten, orduan hemen zilatu zu lurra, lurko, badio joan ageri, ba, ikusitu, mm. e, ibi... bero hori bazian eta herrira buz eta eskuin eta ikzigo kane, ba, ba. eta... Ba, ba, ba, ba, oi, de, de, de, de azien ah. Mm. Onkailutzatzen, ari ura, erreta, erazo, deuen lanak ibiltzen zituzten gauza gutintza Gauza Aetzen eh, gira, Pierre Horkiarekin, eta ipatzen ditugu aetzeko biziaren gora beherak, gure bazterrak mankizun duntan eskali ratietan. Gertan zuten eta landetan ala, be, ala zutela zeren eta parte handia zen magneak hak lor Da ah, ah. Suntzitzen zela direktuki gizu labe tan pasatu gabe. Pasatu gabe, pasatu gabe, Ah, ah oh. beste gauza eta ipatu zinuen hemen eta batira jubda hondan uh, e, sei zedari e, e, handi eta hemen eta kantona kanton hortan eta zendako holagorako harri horiek eta? Ah, ba, erriko mugako harria. Zendak zendako hemen eta beste herrietan ez dira? Ah, hori zaitut erratena. Hori, hori, kasik eh, eh, mugako harria bezain handia dira? Ah, ba, ba, ni ba. nik ez dut hemen bezik hausitu, denak atxemantu berriz, ah, eh? ba, ba. Hemen eta aetzen eta bidazten eta getarian eta donian eh, loitzuen senberen artean juntan dira. Zei, eta bestetan ez da? Ez da. Eh, ah, hori eh, Zei gizaz izan dira, kataskak herri horien artean edo hoen ah, ah, ah. handiak izan izaiteko. Bo, bat normala, bak izu ah, funtsen kanteiletan eta ah, zen harrien ah, pian teila ki ezautzeko zedagia zela, ena hori eko lan detira dena. Ah, ba, ba, ba, ah, ba, ba, ba. Eh. Batxo ama birtsinen ondoan. Ah, ba, ez ez ba. estatu goda, eh? Ez estatu goda. Hori ez dut zemen, na. Ah, ez estatu goda. Sartu nintzen, hau etxe hortan, hori, eta hemen kantelekoa, eta... Eta gero, zamorain etxean, eta gero zamorain etxetik ziakkan, eta lehenoko berlie, ah. berlie eta kamion uh, eh, egilean, ja, eh, zera zen, ontasuna, han bertzeat. Eta hua, bidarte, doniane eta getari. Ah. Getaria bidarte doni eta etze. Zu, eh, korritu zurean lurren jonden genian eta ez duzu sekulana jakintzen dako ziren, hemen? Ez, ez, ez, ez, ez, Herren berian zua izazen zira ikerketan eta lurren genian eta... Ah, nola, Zez, nik ikusitut, ikusi, aita zenak dene, nik aurra nintz eta zer da harri hori, bai, mu e, errien arteko mugatu, hori harri horiek ez die behar ukitu. Baina, <laughs> ba, gertatu zen, behin batez, eta ne, goen ontasunian zen, goen ontasunian, eta bidarteko erriak, ba, ez zuten zediten, eh? bidarteko erriak eta garbitasun bat dimertzutela hartu zituzten, stagier batzu. Mm. Eta stagierek sartu zien goen ontasunian, goen ontasunian eta eur, perrekatzuek zien. Eta pentsa batzu, enitzela gan, ni erratiat, oi, oi, oi, goen itxea da, <laughs> ni gutzen dituen, konten garbitasuna itia, eta garbitasuna itian, zera zen ikuste, pixkat eta eh, ala xanda agrikulturen lotua zen ze bat, asozio bat, gaztien eta zebiteko, eta bildozerrekin eta hituzien, nik eniotan fitxik eran, e urra ba, erriko behar duneri bidarten, uste zuten bidarteko antziela gueritxeko, eta orduko zahetzeko sartu bazien, gehiago dena gueritxea, nik fitxik nik konta nintzen, dekua de, de eta orduan, antzen harri bat, guain ere alabatu etxea ina aldia, argi bate, uste ezakiten eiek zeintzuten, deslegitu. Eta bide hau demoran eta privatua zen lagagako Ba, horra. Eh, eh, zenta portalia gandira, sartzeko moriak? Horra, egia, horra. Noina zen eta etxalde ba, hori? Orduan, orduan, alimalezko etxaldia zen, nahi bauzu, eh. handik eldu zinelaik, handik, pilariak handira handi oino sartzen zinen eta ez bedeala eskerreta den zera uh, ontasuna oino bedeala ba buruan etxe etxetiki bada borda xumia es, esker eskoin larrako zera eta le domen de la eta borda tirada berian uaiko eta pikot, ez ba, tierri, tierri netxalde, denak, oi, jabe bera inazioa. Un nome, un nome, braun, guen zenak, braun aipatzen zuen. Ta bazuen askide bat, emazteki askide, ez du nio kezan Andria zuela, Andre Gorria erraten on ah? demora hartan, demora hartan, jendia hori zen, behar duna, nun, dirua zuena, jendia erritua behar zago, eta arek iten zituen, zaldi karroz, itzuli batzu, beti gorriz besti, izen goitia, Andre Gorri ematen zioten. Eta erako, braun ura, aita zena geraten zuen, amaloeko okerra bilde zen, amaloeko gerlako okerra. Eta aferak, eh, beti zuzen gan, haren zate, asizen, delako tierri horren ere gaz, bere gaztelua aldian zuelaik, etxe berri bat eraikitzen, naizik eta itsasoari bista izan. Eta zimendutan edo astapen nian zuelaik, zelintzen eta fagitin zuen. Eta tiegi berak kondatu gana, eh, paueko ospizian finitu gada gizan, hola, eta eta zein zuen, tierri, nik zaututen tierri horren aita, ambazada da Franz, Rumani ero zen, arek zuen erosi etxia zimen dutan, eta etxia eraike, ez dakit zoin uh, eh, arxitekta... Eh, bai, Neo Basko eta ah, ah, ah. irria egin zata. Eta irria irria. Eta... Bertzia nola du, le frer... Benjamin Gomez. Benjamin Gomez. Eta oh. mulienian epatu eh, du, hane badu hau zuat jari zeit eh, ontasuan. Horko semia da, ah, ba. hane erosi duena. Daka, daka. Ah, Aetzen, ah, egien itzetan bezala, pertsonai eh, frango bat dira, luzaz emintzatu eh, gira, maikin treku, maikin bertsulariaz. Beste pertsonai bat ere hor dugu delbe izen hori, eh, kanpotar bat zen izena, mentura, behinan pertsonai aski horak erri bat, egin bezala pierurkiak. justu hemengo pertsonai bat delbe, hori markesa zena, gizon uh, aberatxe izan da, Ba, ba, delbe, eh, ba. da pertsonai hori, la eh, markesa Non, hemen, eta... Eh, delbe hori, delbe hori, aipatzen zuen ontsa, uh, delbe hori, ah, nahi bauzu, famatua zen, euh, un général vendéen, un général vendéen, révolution Frantziako errevoluzioa révolution démocratique Un Erregetiara, beraz. révolution révolution, révolution, la beti, bakizu gudukan, revoluzioan, lexuan, aldeatetik, eta a, Eta, eta, eta, eta haren uh, da, armadako kolonel bat zen. Lehenbesik bidakten, duen ahitazenak egerki aipatzen zuen, bidakten, itxas bat aloitu zuten. Aloitu zuten eta etxe, etxe pulit bat. Mat zen, etxearen jabia, mat. Uh, Eta, delben segida, ahas askide bai ginen, hau zua Alain et oui, mais mes ancêtres, mon père, même mon père, a vécu chez Matt, et c'était la plaisanterie de dire on vit à la casemate. <laughs> En faisant un jeu de mots. Ah. Casse, dans la casemate. Ah. Eta antzielaik, antzielaik, ah. erraiki zuten, getariako elizatik urbil, oraiko otorutaren eta basterian, Uh, Nik ez dakitzea izen, ema, gaztelu, jauregi, e, etxe gotor erek bat. Delako kolonelarek. Eta kolonelarek bat zituen zazpiseme. Eta etxeari izena eman zuen zazpianaiak. Eta etaik, ez dakit zonbat, susen egateko, amalako gerlan hilie. eh? gerlan hilie. Eta batio, etaik, hil ezkondu zen, Espainiako jende handi, handietaik bat, eh, aski ontsa ezautu la markiz erraten ginion, eta eh, liburu liburu Saint Jean de Luz, Ville Royale, eta le prix des trois couronnes six zuen. eta haren semiak, eskaini izatu nau present liburura, baina nik indut sekulan imeak ez da, liburura prestat dut. eta bera ingileat, eh? sekulan ez da torri eta gehiago dena, ez daki gehiago xuxen nori prestatutan, eta gehiago dena ua hilada, eraue. Hor, belberi galdatu nion. Berritze ganez, historioa, ez duzu, leiburura bera, eta ah, ez, l'edizion ne eh, parfet eta... Gero, izan da, delbe horitarik bat, ornitologoa edo xorieta eh, batzen zena, ornitologoa? Uala, dela. Zer muntatu zuen hemen? Eh? orduan behar, zazpian aian sortu zen, eta eskondu zen, Amerikanua, ero, Amerika ba, Amerikanua doik abe, delako, domen laharako, etxeko Andrien alabarekin. Habe, etxeko Andria zen Serbianoa eta haren senarra eta Amerikanoa Frottingham. Eta aur bat zuten bakarrik. Eta eta ongi goguan bali maut amain zera zuen, nola rentzaitut, amain religiunia zuen, erran nahi baita, ortodoxa. Eta hemen, hemen ez baita inguruntan berian ortodoxan itzi, eta naizik ezkondu doike katoliko batekin, katolikako erreligiunia hartu zuen bere erregione. Eta delako marki delbe liburu egiaren semia, kin ezkondu zen, eta ua da, bez, gure lehen hauzua, eta ua zen, xoriz eta ainitz, ainitz okopatzen zela hainitz okopatzi da, hor, bere ontasunia sariak eta ematen zituen, xuriak errapatzen, bat harrapatuta batzuek igual bagatu uh, erraten nintuen, oh, j'ai trouvé un oiseau, un rouge borge, tu realiz, il était bagué à Moscou, erraten nintuen. Eta, eta uada, hau eh, ni gaztian nintzen, laik, erran dezagun, eh, voilà, iruita bortzarte, hola, akizu, uh, Eta gero, gero, usta gero, haren semiare egotu da, behitz, pez Baina... Behatoki berezi bat egin zuen, orako laku txiki bat egin ez? Ah, hori, laku... Segitzen da hori? Ala, ah, salbu hoja zer den, lakura indu te, lakura intzuen, zerak, delako delbearek, eh, eli zuen izena, eli delbek, intzuen, doniane, eta senpereko mugan, akizu, oh, mugak baitie, mm-hmm. ez dakit bauzu naitzia, martienia. Igera bata. ba, ba. Napoleon hor uh, gelditu zen. Ha, ah, eh. <laughs> ez oh. dakit lehena, ala irua gana. Ha, ha, irua. Ez, lehena. Lehena, lehena. Lehena, eh, Napoleon ez Napoleonen anaia. Ah, bon, ba. Josef. Josef, ba, ba gaizua. Espainiako erregea izan zen. Eh, Espainiatik gibelka izelaik, gibelka izelaik, azken eh, zera gordelekua zuen soasti errateutena erateutena, ze? Eta Napoleonek han errantzion eh, zuela gehiozoko ritzen. Eta delako bauzu soastia... Beraz, ura handa beti ez iloa, izan anez ba, ikusten. ba, handa ba, ba beti ikuste. Handa beti ikuste. Eta ziloaren, ziloa doain, eh, dain, eta etxaldia da nola jaten jote, eh? zabete bat, uz badaut, soaztia, hola, hola, hola, hola, ah, soaztia, eta soaztia eta olain artian delako antzira hura, eta olakoa da nik uste antzira hura. Ba, nik egon du dihira, baina ola zen, eh? Zer ola, ah, ah, ola, ola, ba. eta han intzen eh, delako del beharek, zer bat, akiz hotxo eta rezerv. Behatoki bat eta. Ba, ba, ba, ba, ba, Arras eta, arras ekarri jazen gauzo akiz arras ekarri Ola, hitz hori aipatzen duzu, egan nahi du, behar bat burdin olak edo halako izan zirela, edo labe berezi batzu. edo... Ba, Burdin olak gehienetan, izenak ez eta nako gehiago zuzen eh? digune zen gehiago. Oh, yeah. ba, ez zaitut erraten al, eh, olak... Olak erra nahi duen lantegi azken. Ja. Hey, eh, bai, bai, bai, ba, ba, ba, ba, ba. Olak behaz izan oienak eta ikatza ingatik ura behaz izan. Hoko ah. oiena eta eh, ura batuk, jo burdina egiten antzean portu eta eberdin. Eh? Ha, ah, ba, ah. ah, ba, ba, ola, nuk beti haitut, ola, eta gero, ola, arras, baizu zer den, bideik eta etzen den moran, arras desertuan zien, itxertzien horiek, eh? arras olatik, <laughs> noa, no, dunian eragateko ba, biztan da, jendea ontasunez ontasun bat baina olatik urbilelena duzu, oinez, biztan da, ontasunen tartia, senpereko, jorru du senpe, duzu, gero unat etortzeko, olati, suastira, bauzuk ero, kasi hmm. kilometra, ten, kilometra bidea handa bena ez da gadoa, eh? pista da. Eh? Ah, ba, ba, pista. Ni pastuniz uh, eh, udan, ah, ba. udan minean bena ah. kasu, eh? Ah, salgu, bide kaji jata, guai aipatzen maituzu, eh. batek bertzeatek hartzen du, eta delako heli delbearen aur batek du, aur bati zaio topatu, hola hau da. Baina hola hau da, eta aita pixkat desleitzen, eta nahi duket dute saldu, eta saldu nahi dute, abistana presio handian, eta gizortako etxeak, akizu, jende pixkat eh, alderatetik batetik dirudunak, eta behartzetik pixkat, akizu, bereziak, akizu, arras bakartasunian, akizu, ez bali madie, amarregune egoin, etxartan, akizu, behaute, un zit, tutafe partikulier, eta nemezan. Ah. eta, eta, zu gaipatzen maituzu pista. Pista hua pasatzen zaiote, eta itzinean, eta uaute bekatu hua. <laughs> Ezin atxe erosdun funtsezko. Bide hua, bide Neska txagazte hogoi urtetan adinez xarme gorputze derrian zure bihotza azkarki da goiarria. Sointze da fina hertsi hertsia, duzularik ezarria, iduri duzu zeru gainetik, aingeru bat etorria. Buenos Airesen pasatu ditut ogoieta zonbait urte, neure bihotza ez da mintzatu etorri arte. Goiz ez tribat ez primaderian, Nindagora harikan triste, izarre derbat ikusi nuen, geroztik gura dut dut maiten. Biak dira gaixo dona duzahara Zure xaretan neure biltzeko etzira aski azkarra Izanagatik nasai bildua Urrea eta zilarra Zure distirak ez du argitzen Neure zeruko zu honen zira denena Nagiz ez duzun egiten aski soineko zapeten dina Zure saretan ez da sarturen maite duzun urtsu fina Urtsu tjortioila ez da egina donadoen egin Antxoa eta Peioren eh, betiko boza, neskatsa gazte, lerden fieraz, mistan da, ekin izan den eh, kantu polit bat, emeiten eh, zaukutela. Gure bazterrak emankizunean gira, Pierre Zabalorekin eta Pierre Urkiarekin, aetzetaz mintzo gira. Zu itxasua ipatzu duzu, hemen ze lotu du, haetzek eh, itxasua rekin, gana idut, Arantza, Marinia, El Porto, zenta iduriz, eh, amasai, garen mendean, hemen go, jendean gizonen itz, itxasua unzietarat pioten ziren, ez? Ah, ba, ba, ba, hori, ahasola. Eta, erantzietot, histori bat, eta goen etxia, goen etxia bera ukitzen duena, Etxe ontako arrastuak naizik atxeman, Eh, ba, ez ditut nikin ikertzeak. Ba, nena, jaun bat, jaun bat, senpertara sortzez, eta pauen bizizena, eta askiretu behin nintzen, getarian bazoen udaleku bat, eta nik esnia partitzean, esnia partitzean, gizonaren ezagutzak egin nintuen, eta, eta, ba, eskolegiko eskolerriko historioa bitxia baitie, gizon ura, nire deitura entzun eta kuxen hilti dituen argitasun batzu. Eta horra ze gertatu zen, goen aita zen hain, osa bat, esposatu zen senpereat, delako aipatzeuten gizon horren matanta atekin. Salbu, matanta hua eria izan ez, lemesiko aurretik esperantzetan gertatu zelaik, hiltzen. Hiltzen, eta osara berriz sorlekurat itzuli zen, eta demora hartan, akizu, eskontzak itema izien, ez dakit nola, etzer, eskondu zen biaren aldikoz, espeletat. Eta salbu bere lehen besiko eskontzako familiaikin atxikimendua izanez, hango aurrak oporretat gaten espeletat eta gizonarek nire deitu entzun eta galdatu nintuen, eta argitasun batzu, eta argitasunak aixi eman niozkan, kurantian nintzen, eta ero askidetuta, erraino, errazu nik etxeuntako eta lehenoko, lehenoko arrastuak eta naizik atxeman, errazu nik emanez argitasun batzu, funtsezko argitasun batzu, zuk eta pauen bizizainaz geroz, etzin uzke arrasto eta zerian eh, eh, arxib departamental oitan eta inen eta zenuten, bada, ba, gotik, bauta astia, salu naiz egun naino usartu eta zer eta, bo, intzituen, eta arek eman uzki, etxeuntako, eta zuatzin agitasuna, eta lehen besiko paper zaharrena, paper zaharrena da, sur les Galdiari erreposto emateko, a 1692, arloan janintuen, indéchiffrable, janintuen, omerzetaino bakizu, eta zelinazien, desleitua. Mm. Et j'ai pu reconstituer, janintuen, en me basant sur des déclarations de la même époque, écrites par le même curé, de Colomboste, le curé d'époque d'Aetz, de Colombost, qui écrivait avec les mêmes phrases les mêmes événements. Et ces événements, c'était, alors là, il avait reconstitué, ce jour, avant effectué les honneurs funèbres au fils de Cachecognaria, estant, en, vieux ah, français, estant décédé en en terre neuve en qualité de matelot. Et, hein, la première fois, c'était illisible. La seconde fois, parce qu'il y avait des tas du même endroit, d'Aetz, d'Aetz, hein, ça répond à votre question, d'Aetz, et même des noms de maisons qui ont disparu, Bagnon, Cognon, et les etxia ez et izan ikane, etxeni izena, eh? menautenia, menautenia, ça n'existe plus, autu. nahi du, marinel frango bazitekela? Do... Sekulakoak, sekulakoak. Ternuarat euh, joan. hala. Makailagoaren... Ternurat. Eta Ah, bo, bo. Bai, bai. Bertze atzo, ua, ça veut dire pas Napoléon III Pachatuta avec des bah gnostiques, mais enfin, 1672, ero là hein, 1672. Bazintuen hemen bi familia que bidarten, bakio Michelena, famatua Michelena, eta bertziak les légats. Légats oui. tara. Perico légats. Eh? Perico Legas, le journaliste. Ah, voilà. Ouais, ouais, bon. C'était Marc, Marc Legas. Marc Legas, voilà, surtout Marc. Oui. Eh, Legas Taroyek, et non la reine des armateurs. Des armateurs. Alors, Bigastuek, Frango ez da hoi suieta, ez dut errei mi gaitok zutena, ez da nesosa dio. Eta salbu, hane, etzen baitez bada gure familiakoa, baina haren alaba gure familiakoekin ezkondu zen, geroztik. Uh, Shibo, le fame de Bidar, Shibo Tarrak, familia bat, eta uare, gantzen ternurat, uh, sur une eh, goelet, la Mikelonez, Mikelonez, eta Euh, homme oh, et eh bien disparu en mer. Et Taguero Selvatusu, Olako Kauchuta, c'est le tribunal administratif ah, qui un jour... Voilà, l'officialisation ben, perdu, corps et bien. Ah, itxasua ipatu dugu, itxas bazterrean, eh, ez da hantzi behar, ez direla bakerrik portuetako, jendeak marinel egon eta itxasotik bizi, barne aldean bereziki lapurdin eh, itxasua eta hantza izan da, bizi pide eta bizi iturri handi bat. Segitzen dugu, beste funtsian kostaldeko ere lugaren emaitza, oh, ez itxasua, <laughs> lugaren emaitza batekin, sagarrak, sagarra ondoak, izan dira beti betidanik hor aberastasun handi bat. Ba. Horri lotuik zuk bazinien hemen dolaria. Ba, dolaria. Zer da dolaria? Be, dolaria egan ezak egan behar eta... Ez da Trumpen eh, sosa, ez? <laughs> dolaria neetzat, erran behar eta du presor. Ah, ba. Ah, bai. Na, erteko eskolegi barnean ez da dolariak, dolariak ez... hemen gendi dira. Ah, ez da eskolegi barnean? E, txipiat dira Eta hemen eh, barne handia zuzik. Ah, ba, ba, barne handia, oui. Eta... Kadmet zirkamet. Zer, garrero, sakarno aiteko eh, muntaturak dira. Ah, ba, horra, ba. Orduan, pieza bat, eh. eh nik urratu gauta. Ba, pena ikin, Baina, zitaken fitxikin etxe batian, hemen dikezu gun, aberaz batek erosi zuen martinia, eta dolarian indu bere biblioteka. Baina araberako zeratzen, eh? orduan biblioteka, or, dolari hartan bauzu, bizura alimale, abek badu eh, eh, eh? eta arek, akizo, dirua izaki eta ideiak eba, indu bere bere ez dut ikusi, eh? hango empleatuek ondatu naute, za tablo de, de bibliotek, ari lotua dena, eta naizik maina apaldu eta eherki zerartan upatzen jausten zen, goen itxean, da eh, hori, ne goen itxean fitxikolako egiten al, eta urratu behar izan dut. Eh? eh horrek, ah, sakarra eh, biziki izan da. Aba, ah, izigarri, izigarri hemen. Hemen, Ba, ba, jani... Zara ero, sagar onduak bazirela. ah, ba, ba, ba, sag, sag deiak bazirela. Famakoa zen, hemen. Sag nua, ba, ba, hemen bedia. Gero, egan behar gauzat, hemen. Zer erreiten zuen, de lankre, sorgin egizian ebilizen horrek, erreiten zin, hemen sagara hemen lapurdin, eta nola debroak tentatu zuen eba sagaratekin, beraz hemen demon dea broak hartuak eh, sinestela hemen laportarak, eh, hori entzunanzu hori. Ha, <laughs> ah, entzun hau da. Eta hemen haitzen ah, entzun olako eik hemen. Eh. Erizatiarak zirela, erantzu erdi, kominio <laughs> azferen. Baina, bai zure solasa, irri jazteko, irriteko, emei ematen hau zu, behiztu zetako, uh, jakinki baziela, erretretat arribatuta, nik eintut gauza atzo, sahar ditiki bat muntatut eta sardia, emengo motak. Nolako, nolako motak, bat duizien bat, emengo motak edo... Ah, ba, ba, hemen bat zien, eh, emengo bi mota, bi mota principalena, ba, ez dut eran nahi, eh, biondo nisa agarra eta hori duak izo, eh, ez, emengo, hemen, eskualde untan zien bi mota, zien eta zera, mandaburua, mandaburua, Lodia mandaburua, eta bai, ba, usteot, eh, erreusitutan lagun batekin, sertuek inik, eh, bizpairu bot, eh, arbolatiki, ematen hasi ere, mandaburua, eta gero, geza. Hor, geza hori da, eskolegi barnean, mamula ipatzeuten. Ba. Mamula, Gu geza, sar, zuri, erbat, ila, ila, eta... Eh, eta berriz eta mandaburua, iztegian ez dut atxeman izena. Zezen eta horia? Ez, eh, jango sakaila jateko. Ezena, sakarno iteko ona hori da, ah. jatekoa eta sakarnoa bidauza dira. Ah, ah, eta aldiz bertzeat, ua, arras emengoa, ere eh, guk eta erresoligua deitzen duna, bertzatzua deitzeute hori apetxagarra, ah, bai. eta bertze, eskualerri barne hortan, eta nola erraten diote eskolegi horretan? Anisa. Anisa, oh. oh. Ah, samina pixka bat eta biziki. Oh. Ez, arras goxua. Ah, mamulari ikertzen zien, eh, falta zien, eh, bizitazko hori. Hora, nahaz mendu ah. zuen zerite. Eta hiruak, hiruekin egiten zen. Ah, ah. ah, Eta bon, <laughs> zeriteko, bai zure sola iriteko irriteko emeien, Eta maite izan ez, eta nik basatiak atxematen ditu, oian oh, ian eurkuskat dite behin, enak ez okarrikan sortzeko, eta basatiak atxematian, eh, batzian landatu, eta basatien antaila, uh, eh, sehtua haren gainean ite uzulaik, frantzosez, le fran erraten dena, ah. arbol bat, luzaz biziko dena, luze ematen da, ematen da eman, eman, emaintzan, baina luzaz bizitzen da. Eta izenik ez dakitana, orduan erran naute, ba? behartzi nuke mintzatu, nola deitzen da, Gabriel Durruti. Aztandar, eta haren telefonak unu <laughs> eta ez dut oion deitu. Oh, Gabriel entzuten bagin magituk, eh, haren deitu, kaskoin da. eta, eta montan, badat, sa, mota bat, ikara garrizko sagarra ekartzen duena. C'est la plus ancienne variété qui existe. Ah. ah bon Et Ah oui, mais tu peux pas t'imaginer. l'imaginer. <laughs> Ah. Alors tu comprends On parle d'une pomme. Mais sais-tu pour quelle est l'explication C'est que la pomme était assez grande qu'elle pouvait satisfaire deux personnes. Et Taïsak. Ah. <laughs> me lo imaduzu laulia zertxaga. Eta, zure, zure solasak ogoitazten Eta egungo sortan utziko dugu gure bazterrak emankizun untan, aetzen egiten dugun hirugarren itxulia, ondoko aldian bururatuko dugu Pierre Urkiarekin, umore honez, historio goxoekin, ere, biztanda. E, eskerrak guzi beraz, eta Pierre Zabalo gure egidariari, eh? eta horretara ziz ere, jakintzak egin duen lan edera aetzeren ongi ezagutzeko dokumentoa initz aurkituko dira. Besterik gabe eskerra guzieri eta zuheri ere entzuleak urekin egonik, izan untsa eta bestaldi arte. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen ez ditanean ikusten usten. Orduan azten bainaiz izkutukoak. Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten. Gure bazterrak naturari eskaini hemenaldi bat.